Ai, senyor, que les coses tècniques no és el nostre fort. Doncs, senyores i senyors, molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé a través d'internet wwwrtb fmcom Comencem una nova edició del Tot un poble a l'estiu. I com sempre, doncs no comencem aquí solets, sinó que ens acompanya la Cristina Paniello. Molt bon dia. Bon dia també tenim a la Marta Sanz, molt bon dia. Bon dia. Doncs el que escoltes ara mateix, la música de l'estiu del 2010, és la gent d'Accent, que ens ofereix aquest tema That's My Name. Comencem un programa on tindreu notícies, on tindreu connexions en directe, on tindreu entrevistes... I el més important, com no podia ser d'altra manera, doncs els divendres una àmplia agenda d'activitats, d'actes per poder gaudir aquest cap de setmana si no us voleu moure dels nostres barris. D'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. I el que fem tot seguit, doncs comencem amb alguna informació que ens ha arribat a la nostra redacció. Parlem de les obres d'urbanització per connectar el passeig Torres i Bages amb el carrer Gran de Sant Andreu. Us informem que s'ha iniciat les obres d'urbanització d'un nou vial peatonal que connectarà el passeig de Torres i Bages amb el carrer Gran de Sant Andreu. Aquestes obres consisteixen a executar una part del futur carrer verd que creua en sentit oest des del passeig Torres i Bages fins al carrer Gran de Sant Andreu. La connexió transversal entre aquests dos carrers, exclusivament per a vianants, suposa una millora en l'accessibilitat i mobilitat del barri per tal d'enllaçar amb l'actual parada de metro de Torres i Bages. Les obres, que tindran durada de quatre setmanes, s'emmarquen dins del projecte de transformació urbanística de les antigues casernes de Sant Andreu. Inclouen una nova pavimentació, instal·lació de serveis bàsics, mobiliari urbà i senyalització. Els treballs tenen un cost aproximat de 78.000 euros i la data de finalització de les obres es preveu per finals d'agost. Molt bé. Doncs per més informació podeu adreçar-vos a bsn.cat barra obres, al telèfon 010 obert les 24 hores o bé a través d'internet mm, que és arroba barcelona guió baix cat. I ara parlem de la Trinitat Vella. Right i és que el govern del districte impulsa una mesura de govern per realitzar un cens d'habitatges ocupats a la Trinitat Vella. S'ha presentat una proposició conjunta de tots els grups municipals que pretenen instar la Generalitat perquè traslladi i tanqui definitivament el centre penitenciari ubicat a la part alt del barri de la Trinitat Vella. El govern ha presentat una mesura de govern que va obtenir el recolzament de tots els grups municipals i que recull el projecte de realització d'un cens d'habitatges ocupats al barri de la Trinitat Vella. Amb aquesta mesura, que ja tindrà un informe de resultats a principis de 2004, es pretén detectar situacions de fragilitat social al barri, solucionar situacions d'inseguretat cívica i jurídica i millorar les relacions de convivència. El ple també va aprovar una proposició conjunta de tots els grups que afecta també aquest barri per tal que d'instar la Generalitat perquè traslladi i tanqui definitivament al centre penitenciari de la Trinitat Vella, així com a l'Ajuntament, perquè engegui totes aquelles actuacions necessàries per iniciar el desenvolupament del projecte de Nord Trinitat, per dignificar tot l'entorn de la presó i treballar conjuntament amb el teixit veïnal els equipaments a realitzar a partir dels usos previstos a la modificació del Pla General Metropolità. Parlem ara de Sant Andreu, que retrà un sentit homenatge a l'escriptor Salvador Espriu. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer Sant Adrià número 20 us oferirà del 16 al 30 de setembre una exposició de pintures i recital poètic en homenatge a l'escriptor català Salvador Espriu. La inauguració de l'exposició es farà el dilluns 16 de setembre a les 7 de la tarda a més a més, hi haurà dos actes commemoratius. El 19 de setembre, a dos quarts de vuit, hi haurà una conferència Salvador Espriu, l'home i el poeta, i el 26 de setembre, a dos quarts de vuit, també hi haurà un recital poètic, Paraules d'Espriu en homenatge. Última notícia abans de conèixer qui és el que ens depara la informació del temps. Parlem d'esports. El nou entrenador del Sant Andreu arriba amb els peus a terra i amb la promesa del treball. Patxi Salinas arriba al Sant Andreu amb ganes d'iniciar un projecte amb il·lusió. El tècnic basc, que ha estat presentat oficialment aquest dimecres, ha promès treball i esforç. Tant el club com el nou entrenador saben que encara s'ha de reforçar el camp. Patxi Salines està satisfet amb la plantilla que li estan confeccionant, tot i que des del club són conscients que reforçar el mig del camp ha de ser una prioritat. L'entrenador basc ha promès treball per tal d'aconseguir els objectius, uns objectius molt ambiciosos pel president, tot i la reducció d'un 30% del pressupost. Patxi Salines té molt clar quina és la filosofia de joc que vol oferir a l'espectador. L'equip continua la pretemporada amb la confirmació que finalment no es desplaçarà a la Xina per jugar alguns partits amistosos. Keep I el que fem ara mateix doncs, anar a conèixer què és el que ens depara el temps per les properes hores i sobretot què és el que ens depara el temps per aquest cap de setmana. Mm. Aquest divendres ens espera una jornada una mica més estable que la que hem tingut al llarg del dijous. En principi ens llevarem amb alguns núvols, però tindrem moltes estones de sol. Serà la tarda quan es poden entreveure alguns núvols una mica més gruixuts, més grisos. Les temperatures seran lleugerament més altes, especialment les màximes. Heu de pensar que la ciutat de Barcelona doncs, podem tenir unes màximes al voltant dels 31-32 graus. I atenció de cara al cap de setmana perquè tindrem més sol i molta més calor. Doncs ara sí. Intentarem connectar amb la nostra companya Susana Ávila, que es troba avui eh, situada doncs, molt a prop d'aquí, al mateix barri de la Trinitat Vella. el que us dèiem, ens n'anem ara cap al barri de la Trinitat Vella. Allà tenim a la nostra companya Susana Ávila. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Estem aquí al barri de la Trinitat Vella i estem amb els membres de l'Associació de la Trinitat Vella i col·laboradora molt usual de la ràdio, la Manoli. Bon dia, Manoli. Ah, bon dia. Manoli, explica'ns una miqueta la història de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, com va sorgir. Breument. Oh, la història, doncs mira, eh, va... Quina notícia és, això, no? no eh, lo tengo muy seguro, pero yo creo que se reunieron unos cuantos eh, personas del barrio para, para conseguir cosas, digamos, se reunieron y lucharon y esto, y debido a eso, pues se fueron, yo creo que empezó así, pero seguro no lo sé, porque yo en realidad en el barrio llevo viviendo 25 años. Bueno, pero como mínimo la Asociación de Vecinos de la 30 tiene como mínimo 25 años, ¿no? Más o menos, más de 25 años. Sí, tiene más, más, bastante. Yo creo que tiene 8, 9, 10 años más. Más, ¿no? Sí. Bueno, más o menos desde la Asociación de Vecinos, ¿cómo habéis vivido este año? Era más reivindicativo, más logros, eh, digamos que mm, de un tiempo esta parte la, se va a desocupar la antigua Prasó la Donas, eh, hay, la ya está muchos cambios, ¿no? Sí, sí, en realidad mm, está viviendo y de aquí a final de año también te, eh, viviremos más cambios. Eh, ha ido bastante bien. Nosotros creemos que ha ido bastante bien y creemos también que nos tienen en consideración. Pero por eso no hay que bajar la guardia y ir a rajatabla con el ayuntamiento. Si queremos conseguir algo hay que ir a por todas y debido a eso también pues ahora las casas 22, 20 y 22 ahora ya la van a derrumbar. Hablo de la de la cárcel y la, las otras que quedan estas para diciembre están seguros. Veréis cómo sí. Entonces, eh, en la asociación de la INS, ¿qué le quedan? ¿Cómo se presenta después del verano? pues tenemos mucho que luchar. Tenemos que luchar por la, la asistenta social, tenemos que luchar por muchas calles que faltan, por eh, tenemos que luchar por conseguir muchas más cosas que faltan y no podemos dormirnos porque si no es que cada día va surgiendo más cosas. Estamos luchando por las ocupaciones, que eso también eh, hay un problema grande, la, la, la, el incivismo mejor dicho estamos luchando también y la verdad que el ayuntamiento ha puesto dos personas eh, que están vigilando todo esto, lo están llevando bastante bien y pronto tendremos resultados. Manoli, explícame Orine, cuál es tu zona preferida de las Tripas y por qué. Pues mira, mi zona que me gusta es la zona del campo de fútbol. De Sí, toda esta zona me gusta porque queda muy bonita, se ve mucho verde y tiene buenas vistas y la verdad que me gusta. Lo único que los fin de semana, pues hay un poco de jaleo en el parque y eso. Por eso, pero bueno, pero sí me gusta más esta zona, la zona que más me gusta. Jordi, no sé si tienes alguna preguntita que hacerle a Manoli. Bé, sí, nosaltres que de llamar a Uh, hola Manoli, buenos días. Hola, bueno, Jordi. <laughs> tal? Pues eh, nos, ha, llegado la información de que ahora quieren hacer un censo de, habitajes ocupados de la Trinidad. Sí, es lo que te decía, que ahora han designado dos personas, ah. que es lo que están pensando todas estas personas que, digamos, dan una patada al piso y entran, pues hacer todos los pisos vacíos que son del banco, llevan una contabilidad de estos pisos, de las personas que van tan dentro, el tiempo que llevan dentro, todo esto. Entonces, para actuar, y yo creo que, vamos a encontrar pronto unos resultados. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? <laughs> Bueno, a ver, Susana, ¿qué nos cuenta? No sé, me gustaría preguntarle una poquito a Manoli que nos hable de ella, eh, como miembro de la sociedad de Bahín, lleva 20 años aquí viviendo en el barrio. Brevemente, un poquito, habla de ti, Manoli... para que nos, te conozcamos un poquito. Eh, Hemos oído tu voz eh, muchas veces por la radio, pero mm, ¿cómo eres, Manoli? Pues mira, yo me tengo que una persona amable, agradable, pienso en las personas, mm, me gusta mucho el barrio. De hecho, podría vivir fuera del barrio y yo no me voy de mi barrio vivo muy a gusto, me gusta el, aquello que hay como de pueblo, ¿sabes? Estas cositas nos conocemos todos bien, todos, y la verdad que esto es muy a gusto, yo a mí me gusta el barrio. Eh, llevas aquí viviendo 20 años y hace cuánto empezó a formar parte de la Asociación de Bailantes Pues en realidad mm, llevo, más tiempo en la Asociación de Comerciantes que la Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos llevo dos años y la Asociación de Comerciantes llevo seis. Y bueno, esto. Porque recordemos que como perteneciente a la asociación de comerciantes tienes un comercio. Exacto, háblanos de tu comercio. Pues mira, tengo un comercio que es del barrio que suele venir bastante gente, me llevo muy bien con la gente, soy, bueno, no quiero decir con esta que tengo, es conocido, es, sí, y la verdad que pues estoy, me gusta, a mí me gusta mucho trabajar de cara al público, eh, me gusta. sí, porque hemos de decir que en la Trinidad Bella te conoce todo el mundo, ¿eh? <laughs> Sí, oye, me conoce todo el mundo. Yo, yo me dices nombre no conozco a nadie. Ahora por, aquello las veo y conozco a todo el mundo también. ¿Y cómo, y cómo va la, la calle me saluda, a mano <laughs> Yo digo, ¿y este quién es? Y como responsable de la Asociación de Comerciantes, ¿cómo ves el comercio de la Trinidad? Pues ahora lo veo un poco un poco parado, pero es que este un poco, pero lo veo un poco flojo también por esto de, de la crisis, la verdad que está afectando muchas tiendas, están mal, mal. Hay algunas que están a punto de, cerrar, pero es que está la cosa mal. Además la gente, no sé por qué, mm, mira que ponemos, eh, hacemos para que la gente compre en el barrio y pues no, la gente tiene algo que comprar se van fuera del barrio. A lo mejor cosas que en el barrio lo encuentran más barata, está mejor. Pues no, no sé, a lo mejor es mejor lo de fuera, no sé. La gente tendremos que hacer más barrio y tendríamos que comprar en el barrio, porque oye, la verdad que si no nos ayudamos nosotros, pues... Sí, tenemos que hacer más, como dirían aquellos, hacer piña, ¿no? <laughs> Exacto, no, no, estamos en ello. Y ahora pronto vamos a hacer, en octubre haremos la, como hicimos el año pasado, esa, una salida aquí a la plaza, multicultural, todo el día, ah. muy bien, será, estará muy bien. Sí, porque el año pasado tuvo bastante éxito. Sí, pues este año será mejor aún. Pues. <laughs> <laughs> eso que vamos ah, superándonos cada día. Sí, sí, espero que sí. Muy bien. Pues si hay alguna noticia más importante que tengamos de la Trinidad ya también. mira, el 25 tenemos una reunión del ayuntamiento para, por fin ya ponen el autobús el 11 para ir aquí a Cuat, ah, que este de aquí nuevo, de aquí de de... El centro de salud. Exacto. Eh, y ya por, espero que empiece a funcionar pronto. De hecho, ya el día 25 tenemos la reunión, pero pues ya nos dirán cuándo empieza ya la línea circular y todo esto. Sí, porque tenemos hemos hablado con algunos vecinos eh, y, nos han dicho que es muy difícil llegar hasta allí con el eh, autobús. Eh, es, fácil, porque mira, pero bueno, para la gente hmm, joven, porque en 10 minutos estás allí. Pero bueno, es que aquí hay muchas personas mayores. Hmm, y la verdad que no, y si estás enfermo, menos aún. Y además, contando de que el 40 ya tarda media hora larga. Hmm. Los fines de semana ya no hablemos, porque los fines de semana el en mi 126, mi 127, eso pasa, bueno, y si tiene una urgencia y esto, los taxis también cuesta venir al barrio, porque eso es otra. Ah. Y los fines de semana eh, no tenemos medios de, para ir allá, sobre todo estas personas mayores. Y es lo que queremos, que el hombre vaya, pero que los fines de semana mm, también circule, me refiero mm, más a menudo, no como lo hacen ahora los fines de semana, que suelen tardar más tiempo que el resto de los días de la semana. Claro. Pues a ver si ponéis más la radio de Trinidad Bella, porque <laughs> hay que... Ah, sí, pues a mí, a me, lo tengo muy buena noticia de la radio, me da mucha gente que la escucha, que pero fuera del barrio y que mm. ponéis una música muy guapa y le gusta, sí, sí, es verdad. Me ha llegado la música sobre todo. Yo la pongo, a eh, la música me gusta. Muy bien, así me gusta. Lo que pasa es que a veces se pierde eh, mm. la, la, emisora, no sé, porque luego mm. vuelve, pero se pierde. Ah, hay momentos que se pierde, ¿eh? Eso mm. lo me que mirar. No, eso a lo mejor tiene algo de culpa el Jordi. <laughs> el problema de locutor. <laughs> no, bueno, hay algunas interferencias de, de, otra gente, pero intentaremos solucionarlo lo antes posible. bueno, pero si, por ejemplo, los oyentes no escuchan bien por la radio, si se meten en nuestra página web, es www rtv-normal.fm.com la escucharán sin interferencias y sin problemas y con toda la calidad. Eso sí. Se, puede escuchar de las dos maneras, de modo convencional, con la radio o por internet. Pues de internet lo tendréis que decir más a menudo para que la gente lo mire. Por ejemplo, yo aquí, si no lo puedo decir por lo que sea, yo pongo en internet o estoy escuchando por ahí. Pero claro, tenéis que decirlo más a menudo. Pues a ver si aprovechamos este verano y colgamos algún cartel con la página web allí puesta, que los vecinos... Oye, porque lo ponéis aquí en la plaza. Ya por la puerta esa del cura, donde solemos colocar, y ahí no le toca a nadie, y lo tenéis, yo que sé, una semanita puesto o algo. ¿Qué te parece? Muy bien, pues sí. Ah, podemos hablar de eso, sí, sí. sí a ayudando y dando propuestas. Pues, ¿Cómo no? Claro. <laughs> que, es, una radio que, es nuestra, que es del barrio y que nos ha costado mucho tirar adelante. ¿eh? sí, que... Y además que cada vez la ve mejor, os va a ir superando. Eso, vamos a... ¿eh? <laughs> Vamos a más. <laughs> Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Pues si tenéis alguna cosa más para consultarnos, para decirnos. Pues no, porque ahora, ¿sabe? Ahora ya cerramos. Eh, cuando la reunión esta que tenemos en el ayuntamiento, el día 25, pues ya hasta la primera semana de septiembre. Eh, que siempre hay alguien por aquí por si pasa algo, ¿no? Pero normalmente está todo parado hasta septiembre. ¿Y la zona de la cárcel sabemos algo? Pues la zona de la cárcel te he dicho que el día, la, la casa la casa del 22, 2022, hmm. eh, antes de diciembre, ahora, no sé si en julio o agosto, hmm van a derrumbar esos dos. Y las otras que quedan, para diciembre estará todo. Vale. Pues esperemos que sea así. el otro día, el otro día, perdona, tuvimos una reunión con el de justicia allá en la calle Caste. Sí. Entonces, porque nosotros eso lo que queremos, eh, sabes que firmamos, hicimos que, que nos reunimos con todos los partidos políticos y que firmaran una, para que nos ayudaran todos, que estaban de acuerdo, para para ver si quitaban estos 135 presos que hay aquí de, régimen abierto. Ya te lo comenté, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Y entonces, pues fuimos, nos llamó el de justicia para esto. Nosotros que queremos que, que justicia, bueno, o la Generalidad ceda esos terrenos al ayuntamiento, porque si los tiene el ayuntamiento ya nosotros podemos luchar porque eh, vaya por fase, porque es un hay muchas cosas que hacer. Entonces, si hay alguna partida de dinero y lo podemos, mm, por ejemplo, hacer cualquier cosa ahí, si los terrenos ya los tiene el ayuntamiento, podemos luchar como asociación para hacerlo, pero si los terrenos no son del ayuntamiento, pues no podemos. Claro. Y ahora mismo lo que queremos es eso lo primero, y, y después pues ya iremos paso a paso. De acuerdo. Pues a ver si conseguimos lo que hay que conseguir, <laughs> entre, entre todos a la vuelta de vacaciones quedan muchas reivindicaciones y queda mucha lucha que hay que hacer todos los vecinos. Pues sí, la verdad que sí, todos. De acuerdo. Pues Susana, si tendrá alguna cosa más a dir... No, no, ya está. Buenas, vacaciones a todos. Sí. Y os quiero ver aquí otra vez en septiembre. ¿eh? Sí, sí, tanto y tanto. Pues ¿eh? que, tengas un feliz verano. Gracias, Jordi. Venga, nos vemos. Adiós, buenos dies. Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens facilitava ara mateix la Manoli, que hem de dir que estem molt agraïts que la Manoli, com a, com a membre de l'Associació de Comerciants, doncs, participi en aquest programa, que participi a a, en aquesta emissora de ràdio, que evidentment és la seva i la de tots els veïns de la Trinitat Vella i Sant Andreu de Palomar. Molt bé, doncs el que fem ara mateix... Què us sembla? si ens n'anem una altra vegada cap a la música. Doncs això és el que sona ara mateix. Up, aquí. Aquí. Molt bé, doncs la música que escoltes ara mateix... Des del 91.6 de la FM és la música de Dani Mata. Featuring Eternity i aquest tema que porta per nom Gonna Be Alright. Molt bé, doncs ara coneguem què és el que podem fer aquests dies, avui mateix, si ens movem pels nostres barris. I comencem parlant de Nau Ivanov, que participa en l'edició del Grec 2013 amb una proposta. Porta per nom a padrina un dramaturg. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui la proposta a padrina un dramaturg. La feina del dramaturg és, és trista i solitària. Són unes criatures desemparades que necessiten estimats futurs padrins la vostra ajuda. Per això convoquen aquesta cerimònia de padrinament de la qual tots en sortirem beneficiats. Els dramaturgs escollits us mostraran el seu art mitjançant la peça que han escrit especialment per l'ocasió només han hagut de seguir tres premisses, escriure per un espai no convencional de la nau Ivanov, escriure per uns actors determinats i que la durada de la peça no sigui superior als 30 minuts. Les obres han estat dirigides i interpretades per una petita companyia que s'ha creat per aquest acte i que estan segurs que serà del vostre gust. Abans, però, estimats i futurs padrins, per posar-vos al dia de les tribulacions i de les penúries que han de suportar aquests dissortats dramaturgs, us llegirem fragments de la novel·la picaresca Les aventures i desaventures d'un poble d'un pobre dramaturg, una novel·la d'autor anònim que ha estat descoberta recentment. Molt bé. Doncs hem de dir que Padrina un dramaturg té una durada total d'uns 75 minuts, l'espectacle és en català, l'entrada és de 9 euros més una consumició gratuïta i atenció perquè els amics de la nau Ivanov tenen descompte. Els hi sortirà per 6 euros més una consumició gratuïta. La venda d'entrades es pot fer per teleentrada o una hora abans a la taquilla de la mateixa nau Ivanov i dir-vos que l'espectacle d'avui comença a les 9 de la nit. I atenció perquè avui també és l'últim dia de festa al carrer a Sant Andreu. La vida al carrer és pròpia de la manera de fer de Sant Andreu. Vine a l'exposició que es fa al Centre Municipal de Cultura Popular a Sant Andreu. Avui és l'últim dia. El seu caràcter plural facilita que es converteixi en la festa de tothom, l'espai de trobada de les andreuenques i andreuencs, de les entitats, del veïnat, dels botiguers, dels passejants, dels visitants i també dels nouvinguts. Doncs Festa al carrer és un binomi de pintures i fotografies sobre la Festa Major de Sant Andreu a partir d'una tria de fotografies de les diferents edicions del Sant Andreu en un clic sobre els diferents elements de la cultura popular d'arrel tradicional catalana. Ah. Això organitza el grup de pintors de Sant Andreu i el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I tornem ara cap a la Sagrera. Anem a l'Espai Jove Garcilaso que us ofereix les seves activitats per al mes de juliol. Cada dia de juliol t'esperen un munt d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove Garcilaso que està al carrer Garcilaso número 103. Avui de, 6, de 4 de la tarda a 8 del vespre eh, podreu participar en tallers de teatre social i en trobades musicals i a partir de les 10 del vespre s'oferiran concerts a l'aire lliure amb bandes de rock, power pop, rumba, punk i funk. Molt bé, doncs tot això perquè vosaltres en gaudiu. I ara parlem novament, com no podia ser d'altra manera, dels patis escolars oberts al barri. Espai de lleure, educatiu i compartit a l'Escola Bernat de Boil, l'Escola Pompeu Fabra i l'Escola Mestre Enric Givers i Camins. Això és fins al dia 31 de juliol eh, l'escola Bernat de Boil, que està, ubicat, que està ubicada al carrer Mollerussa número 1, el seu pati obrirà, obrirà de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre. Pel que fa a l'escola Pompeu Fabra, al carrer Dolesa número 19, el seu pati el té obert de dilluns a diumenge de dos quarts de 6 de la tarda fins a dos quarts de 9. I l'escola Mestre Enric Givert i Camins, al carrer Irlanda número 15, els dissabtes de 10 a 13. Aquesta escola obrirà durant tot el mes de juliol i cal dir que les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat dels, de les seves famílies. Molt bé. I atenció perquè tenim preparada una sorpresa per tots vosaltres, així que us agradaria saber què va passar en tal dia com avui? Everybody's Doncs tot seguit us ho informem. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. Tal dia com avui, un 19 de juliol, moria a Barcelona l'escriptor, dibuixant i músic Apeles Mestres. Fill del reconegut arquitecte que va dissenyar el Gran Teatre del Liceu, va fer les primeres passes en el món artístic després de matricular-se a l'Escola de Belles Arts de la Llotja. Després del seu primer àlbum de retrats, titulat Llibre Verd, publica el primer recull de poemes que bateja com avant i comença a dibuixar a la Campana de Gràcia. La crítica diu que Apeles Mestres va revolucionar el món del llibre perquè el concebia com un objecte d'art total, o sigui, incluïa il·lustracions, els poemes, es fixava en la qualitat del paper, la tipografia, entre altres els conceptes estètics. El van nomenar mestre en Saber i va aconseguir una englantina als Jocs Florals. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. It's my music, you want to listen to it Again now Bring a beat back for real scene It's my music, that real love affair. 360 degrees music you want to listen to it up. The lyrical original, AJ Robinson, Bumble Clad Man. Welcome to Billionaire, my friend. I atenció perquè ens acaba d'arribar una nota que el que fa és oferir una crítica al manteniment i al disseny dels parcs infantils de Sant Andreu. Es nota que els que han dissenyat eh, aquests parcs és gent que no té nens o que no va als parcs. Això ens ho explicava Sandra García, una mare. Es refereix als parcs infantils de la ciutat, que des del seu punt de vista presenten seriosos problemes de concepció. Places dures que destrossen els genolls a la més mínima ensopegada, tobogans de ferro que cremen sota el sol mediterrani i, per tant, passen a ser inservibles durant gran part de l'estiu. I el principal problema, els excrements de gos que hi ha per tot arreu. La llista de despropòsits sobre aquest assumpte que cita amb interès aquesta jove mare de Sant Andreu es repeteix amb mínimes variacions en boca de les mares i algun pare de molts altres punts de la ciutat. Garcia ens dona exemples concrets. El parc de darrere de Can Fabra té un tubo metàl·lic al qual a l'estiu els nens no poden ni acostar-s'hi si no es volen socarrimar al cul. El problema de la plaça de la Pomera, en canvi, l'ús indegut que se'n fa de, eh, de, de totes les tardes del món. Una de les denúncies en què insisteixen pares de tota la ciutat té gruixadors senyalitzats per a menors de 6 anys, però sempre està ple de nens grans que impedeixen que els seus legítims usuaris doncs, en puguin disfrutar. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar i ara el que volem és parlar-vos d'una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris.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 En aquesta parada del Mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura. Aquí es poden comprar llibres per un sol euro. Els diners que que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. I atenció perquè, com ja som a les portes del cap de setmana, què us sembla si anem a fer un tom per la ciutat? però això ho fem amb, amb taxi. I ara mateix us ho comento per què. Ens anem amb taxi, vinga. Catalunya Cultura presenta... de Leandra Terol. dia tingui. On anem? Vull anar a la plaça Francesc Macià. Però no pugi per aquí. Vagi a buscar el passeig de Gràcia. Després agafi Aragó fins a Casanova. No, no, no, no, no que a Casanova estan asfaltant a l'alçada de l'Hospital Clínic. A veure, mm, millor pugi per Urgell. Després Avinguda de Sarrià i un cop a Josep Tarradellas giri a la dreta fins a Francesc Macià. Li faria res fer-me un dibuix? Ai, <laughs> és broma. Ja veurà com arribarem a la plaça aviat. Mm. Vaja, ara es posarà a ploure i tothom agafarà el cotxe. Quin dia que m'espera. Em fan fàstic els dies de pluja. La gent està de mal humor, els carrers patinen i els passatgers em deixen el cotxe inundat amb els paraigües. No li fan ràbia els dies de pluja? Eh, eh ah, bé... Mira quin tros d'animal! Ha vist el que ha fet? Sí, ho he vist. L'ha tallat des de la dreta. I no cal que contesti, home. Era una pregunta retòrica. Ah, bé. Escolti, s'ha passat el passeig de Gràcia. Va, això sí que em sap greu. Eh, anirem a agafar el carrer Urgell directament. Mm, ja comencem. Servei per a Urgell, cantonada París. Cotxe del carrer Villarroel. El client diu que l'està esperant. Confirmi l'adreça. Així que vostè va a Francesc Macià, eh? Sí. A Francesc Macià. I ara què li passa a aquest? Hi ha nenes molt maques allà, oi? Ah, si ho diu vostè. I tant que ho dic. Miri, passo moltes estones a la parada de taxis que hi ha davant de General Òptica i em passa cadascuna. Mm. No hi ha res com tenir peles fins i tot per això. Mm, he agafat un taxi, cromanyon. Què? No diu res? <laughs> Quina mala peça deu estar fet vostè. Segur que les té totes menjant de la mà. Mm, menjant de la mà, d'on ha sortit aquest del Museu d'Història de la Ciutat? Eh! eh! S'ha passat Tarradellas, home! No, si avui no és el meu dia, no pateixi. Tanco el taxímetre i llestos. Encara hi sortirà guanyant. Quan arribem a Diagonal, giraré. I en un moment som a Francesc Macià. Això si no passa de llarg. Ei, compta amb mi. No he anat gaire a estudi, però sé quan algú em parla amb ironia i sarcasmo. Bé, no s'enfadi. Enfadar-me, jo. Si m'hagués d'empipar estaria tot el dia botant a la cadira. Seràs mamon! Escolti. No, no, si no li deia vostè. Li cridava el de la moto. Ah. Esclar, amb aquestes motoretes raguítiques es fiquen per tot arreu i un dia... Jo veuran un dia. Mi, ja arribem. Mm, gràcies a Déu. Molt bé. Què? Són 940, oi? Doncs tingui. Cobri mil. Gràcies. Hi ha poca gent que doni propina, sap? Vostè què en pensa? Doncs si li he de ser franc... Perdoni, un altre client. Bon dia. Què? On anem? Porti'm al carrer Nàpols. Fet. Sap, fa un moment parlava de la propina. Vostè què en pensa? Que a mi no me'n donen mai. No, ja, si ja no és el que era. Abans em treia un bon sobresou en propines. No entenc per què se li han de pagar propines a algú. Fa anys que tinc una botiga de moda i mai m'han dit des del canvi. Home, això de les propines és una manera de dir ho has fet molt bé, noi, té, pren un cafè. Ara també rebaixen una mica. Sap què vull dir, eh, no? Mai, però mai. Ha tornat un client satisfet per uns pantalons amb els baixos ben ajustats o per una camisa que li ha donat bon resultat i mai ha dit tingui, perquè faci un esmorzar a la meva salut. Llavors, per què nassos he de donar propina, jo? Mm, mm, mm, Mira, sí. Quan vaig començar amb un ser Mirafiori, Ai. imagini's, em tallava rebre propines. Em semblava com si fos d'aquells que demanen caritat al metro. I què són les propines? Doncs són diner negre. Bon dia? Hisenda hauria de prohibir pagar i rebre propines. No, <laughs> no s'ho creurà. L'altre dia va pujar un noi jove. Li pregunto, on va? Em diu, el destí. I després em clave aquella frase, com era aquella... Ah, sí! És triste pedir, però més triste robar. Ai. Sap què vaig fer? Vaig aturar el taxi i li vaig dir quatre de fresques. Què s'havia pensat? Home, hasta aquí nos trajo el río. Cotxe 21, posis en contacte amb Central. Sóc jo, aquí, cotxe 21. Agustí, ha de recollir un passatger a Sants. Entesos, ara mateix hi vaig. Un moment. No em deixarà aquí, ara. Tranquil·la, mestressa. És una clau, sap. Bé, és que la noia de la central i un servidor... Bé, ja m'entén. Ah, sí? Ep, és una cosa seriosa, això. A la meva vida només hi ha la meva dona i la Rosa de la central. A mi no m'ha d'explicar res. Perdoni, eh? Ui, no penso dir que aquesta boca és meva la resta del viatge. No saps l'alegria que em dones. Central a cotxe 21. El passatger de Sants es retardarà una mica. Per què no li dius que sortiràs tard i us deixeu històries? Charlie Bravo, operació tempesta del taxi. Cotxe 12. Cotxe 12. Faci el favor de no interferir les comunicacions. en el rotllo que teniu. Pepe, si tienes mal dia perquè plou no és culpa nostra. Cotxe 21. No s'oblidi del passatger de Sants. Cotxe 12. Ha de recollir un passatger a l'aeroport. Però si hi ha una retenció de 4 quilòmetres. Rebuig el servei, cotxe 12. Missatge rebut. Eh, eh, com les gasta la meva rosa. Quina màfia tenen muntat aquest parell. Bé, ja hem arribat. Són 640 i no s'admeten propines. Tingui. I no es donen propines. Bruixa, que et donaria jo una bona propina. Cotxe 12, el passatger de l'aeroport ja l'està esperant. Central, aquí el cotxe 21. Vaig cap a Sants, el passatger ja està a punt. Cotxe 12 a cotxe 21, abans passa per la farmàcia. Impotent. Taxi! Taxi! Ho sento, senyora, és que vaig de retiro. Fins aquí, Taxi, de Leandre Terol. Amb les veus de Carles Canut, Agustí, Mingo Ràfols, passatger, Fina Rius, passatgera, Dolors Martínez, Rosa de la Central, Domènec Sobirà, taxista. Producció Marta Vives. Muntatge musical, Manel Bernat. Direcció artística i realització, Dolors Martínez. Una producció dels espais dramàtics de Catalunya Cultura. doncs, amb la música d'Àlex Gaudino, Steve Edwards. Nosaltres que tornem a estar aquí un altre cop. Ja estem de, tor de tornada. I abans us ho comentàvem que les escoles de Sant Andreu doncs, el que ofereixen és eh, dinamització educativa. Doncs precisament parlem d'això, d'aquestes activitats de dinamització educativa que es donen durant les vacances d'estiu. Les escoles Pompeu Fabra i Bernat de Boil organitzen diverses activitats de dinamització educativa durant les vacances d'estiu. A l'escola Bernat de Boil, del carrer Mollerussa número 1, avui a les 5 i mitja, eh, avui de 5 i mitja a 7 de la tarda s'hi farà creació d'invents voladors. Molt bé recordar-vos que aquest mes de juliol a la plaça Massades, a la Sagrera, hi ha nits de jazz. Els divendres del mes de juliol podeu, podeu gaudir de nits a la fresca en companyia de bona música, interpretacions a càrrec de diferents formacions musical, l'accés és lliure i és a les 9 del vespre. I actuaran el combo Blues Blanc i combo Sagrera Destruction i bueno, doncs, aquestes nits de, de jazz a la fresca estan organitzades pel districte de Sant Andreu i col·labora també doncs, l'Escola de Barcelona Fusió i participa també el taller de músics. Sant Andreu inspira al teu esteu. I continuem parlant d'altres activitats. Parlem del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2013. Obert el termini de presentació de propostes fins al dia 26 de juliol i del 3 al 13 de setembre. El cartell guanyador serà un únic cartell i el premi és de 100 euros. El lloc de presentació és el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can Galta Cremat, al carrer Arquimades número 30, de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 del vespre. I ara parlem de rock progressiu en català perquè el que us ofereix el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca és conèixer Iseberg. Qui és Iseberg? Doncs això el que, el que us dèiem, rock progressiu català del 1974 al 1979. El Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix aquests dies un recorregut per la història d'un dels millors grups de rock progressiu a nivell estatal dels anys 70 una exposició amb sentiment, intimista i d'allò més personal, explicada de la mà dels seus propis protagonistes en les dedicatòries de cadascuna de les fotografies exposades amb la visió de les seves pròpies vivències? Doncs és explicada de la mà dels seus propis protagonistes. Eh, hem de dir que aquesta activitat és organitzada per Toni Rodríguez Fernández i l'accés és totalment lliure. Doncs anem tancant ja la barraqueta avui. Esperem que passeu un bon cap de setmana, però abans també volem informar-vos de que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix més de 65 mirades. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies més de 65 mirades, una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Una mostra organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament ABD. Molt bé. I atenció perquè ara us parlem de l'exposició col·lectiva Work in Progress que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. Mostra amb els treballs dels alumnes i les alumnes que cursen els cicles formatius de grau superior i grau mig d'escultura a la llotja, l'Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu. Això és el Centre Cívic Sant Andreu, que és al carrer Gran número 111. A més d'exercicis de caràcter més quotidià, es pot veure també una tria de projectes de final de carrera i les obres abasten disciplines diverses com ara l'escultura o el vídeo. Recte final del nostre programa d'avui. Comentar-vos que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us ofereix una microexposició sobre els treballs Urban Sketching la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix aquests dies d'estiu una microexposició de Treballs Urban Sketching. Les obres realitzades pels assistents als tallers de sketching musical i que les trobareu aquestes obres a l'àrea del còmic de la biblioteca. Molt bé. 5 minuts els que ens manquen per tancar el programa d'avui i el programa d'aquesta setmana. I ara el que volem parlar és del campus d'estiu 2013 del Sant Andreu. Un any més, el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu, aquesta vegada com a novetat en tres possibilitats campus general d'iniciació, campus de tecnificació per línies i campus de porters. La inscripció es pot fer descarregant el díptic i portant-lo emplenat a les oficines. A més dels entrenaments, el campus comptarà amb d'altres activitats esportives alternatives com piscina o excursions setmanals. Els nens i nenes que s'hi poden apuntar dels 4 als 16 anys esmorzaran i dinaran a les mateixes instal·lacions. Hem de dir que els pares, a més de les tres opcions de campus, general d'iniciació, de tecnificació per línies i de porters que us dèiem abans, doncs podrien triar el número de setmanes que volen apuntar apuntar els seus fills des d'una fins a 5 setmanes. De fet, el campus continuarà fins al dia 26 de juliol, és a dir que si voleu apuntar-vos, apunteu-vos ja perquè la setmana que ve és la última ja. I el pagament s'hauria de fer en el moment de la inscripció a les oficines del club. Primer cal descarregar el díptic, com us dèiem abans, i després imprimir-lo, emplenar-lo en totes les dates pertinents i ho podeu portar en el moment que us vulgueu apuntar. Molt bé. I ara parlem del primer campus d'hoquei del Club Patí Independent La Sagrera. Aquest estiu s'ha posat en marxa el primer campus d'hoquei organitzat pel Club Patí Independent de la Sagrera. Comptant amb la direcció tècnica d'Eduard Castro, coordinador d'hoquei formatiu i president de l'Associació Catalana d'Hoquei Patins, les activitats es realitzaran mitjançant la supervisió dels jugadors júniors de primera, eh, Pol Galbàs i Pol Macià, i jugadors júniors de primera catalana, Pol Riveres i també Albert Fàbregas. En el campus es combinarà l'aprenentatge i millora de les tècniques de l'hoquei amb el lleure, llocs, manualitats, piscina un dia per setmana i està obert a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys, nascuts entre el 2008 i el 2001, tant si ja practiquen l'hoquei com si volen iniciar-se en aquest esport. El campus continuarà fins al dia 26 de juliol, a l'horari de matí de 9 a 13.30 hores, amb la possibilitat de permanència de 8 fins a les 9 o de 13.30 fins a les 13.40. Es pot fer per setmanes o tot sencer. Ah, exacte. El preu per setmana serà de 69 amb 90 euros i comprovareu que hi ha descomptes especials per a germans, per a qui s'apunti 3 o més setmanes i per als jugadors també del CPI La Sagrera. Yeah! Els interessats, un cop complimenteu el full d'inscripció, no feu, ens el feu arribar per e-mail a secretaria arroba cpisagrera.cat ah, Recordem, secretaria arroba cpisagrera.cat en el full d'inscripció que us adjuntem doncs, trobareu tots els detalls i per qualsevol informació personalitzada heu de trucar al telèfon 609 840 200 609 840 200 preguntar per Josep Maria o bé al 629 42 59 46 i preguntar per Antoni. Aquesta activitat és organitzada pel Club Patí Independent de la Sagrera. Sí. Doncs aquesta setmana el que hem volgut és fer-vos gaudir de la música que sonava a l'estiu del 2010. La setmana que ve, doncs, mm, possiblement agafem a veure què és el que va sonar a l'estiu del 2011. Així anem, anem sumant. O del 2012, també. Doncs senyores, senyors, nosaltres que eh, tanquem la paradeta... donar les gràcies a la Cristina Penillo per haver estat avui avui amb nosaltres. A vosaltres. I també a la Marta Sanz, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana. Fins la setmana que ve. I això, doncs, el, el que diu la Marta Sanz, fins la setmana que ve, que passeu un bon cap de setmana i aquella gent doncs, que ja esteu preparats per sortir aquest cap, a sortir aquesta setmana que ve de vacances, doncs bones vacances d'estiu. Goes around. Aquella gent que vulgueu, doncs ens retrobem el proper dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!